Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Vakarieniaujant, kai velnės jau buvo įkvėpęs Simono sunaus Judo Iskarijoto širdin sumanimą išduoti jį, žinodamas, kad tėvas yra visą atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einas pas Dievą. Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosi rankšluoščiu. Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas, bei šluostyti jas rankšluoščiu, kuriuo buvo persijuosęs. Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis jam sako, viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas? Jėzus jam atsakė, tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Petras atsiliepė, tu nemazgosi man kojų per amžius. Jėzus jam sako, jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su manimi. Tada Simonas Petras sušuko, viešpatė, ne tik mano kojas, bet ir rankas ir galvą. Jėzus į tai atsakė, kas išsimaudęs tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarus. Deja, ne visi. Jis mat žinojo apie savo išdavėją ir todėl pasakė, jūs ne visi švarus. Numazgojęs mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė, ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu, ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tad aš, viešpats ir mokytojas, numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, tarnas nedidesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys nedidesnis už savo siuntėją. Jeigu tai suprantate, būsite palaiminti taip elgdamiesi. Deja, tai sakau ne apie visus jūs. Aš žinau, ką esu užsirinkęs, bet turi išsipildyti rašto žodžiai. Tas, kuris valgė mano duoną, taikėsi mane sutrypti. Sakau jums jau dabar, prieš įvykstant, kad įvykus tikėtumėte, jog aš esu. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris mane yra siuntęs. Tai pasakęs Jėzus labai susijaudino ir tarė – Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Mokiniai ėmė žvalgytis vienas į kitą spėliodami, kurį jis turys omenyje. Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Simonas Petras pamojo jam ir pašnipždėjo, sužinok, apie kurį jis kalba. Šisai pasilenkęs prie Jėzaus krūtinės paklausė, kas jis viešpatie? Jėzus atsiliepė, tai tas, kuriam padažęs paduosiu kasnį. Ir pamirkęs kasnį dubenyje, jis padavė judui skarijotui, Simono sūnui. Kai šis nurijo kasnį, įėjo į jį šetonas. O Jėzus jam sako – Ką darai, daryk greičiau. Ne vienas iš sėdinčių už stalo nesuprato, kodėl jis tai pasakė. Kadangi judo žinioje buvo kasa, kai kurie pamanė, jog Jėzus jam įsakęs, nupirk, ko mums reikia šventėms, ar liepės ką duoti vargšams. Tada nas nurijęs kasnį, to jau išėjo. Buvo naktis. Jam pasišalinus Jėzus prabilo, dabar žmogaus sunus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, bematant jį pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs – Kur aš išeinu, jūs negalite eiti. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Simonas Petras jį paklausė, kur eini viešpatė? Jėzus atsakė, Kur aš einu, tu dabar negali manęs palydėti, bet vėliau palydėsi. Petras vėl klausė, viešpatie, kodėlgi negaliu dabar tavęs lydėti? Aš ir gyvybę už tave guldysiu. Jėzus atsakė, tu guldysi už mane gyvybę? Iš tiesų, iš tiesų sakau tau, dar gaidžių nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi.